tezfit temzide erritre ogoita bat urte. Iaia karamoko bolikostara, ogoita sortzi urte. Horiek dira, bimilata ogoita batean, ipar euskal egian zendu diren migranteen izenak, itoz bidasoa trebeskatu zedo batek leherturik. Etorkinekin federaziokoek salatu dute istripoak aldiguziz, migranteak poliziaren gandik iesegiten ari zirelaik gertatzen zirela, tragedia salatzen dugu amikuseko etorkinekin taldeko Beatrizek. Salatu nahi, nahi dugu estatuko proiektu dena, de uh, hil dira afroxada, gu bezala dira, beste bizia nahi dute, bere uh, erritik uh, dute uh, uh, ezin delako biziona okaitea ez da rapostu ona. Tragedia horien gibelean gobernuaren imigrazio legea dute esalatzen militanteek, peie errezaret. Ba, lege zikin bat da, horrek eh, fasizmoa, diktatura eta horren bidia aida ezartzen. Eta hori lan jursa da. Gue bizi antako lan jursa da. Gue bizi antako, bena migrantentako ebai, eta nula zez. Beste problema bat azpimarratzen dute ere batzuk medio hainitzetan migranteak etxaiak bilakatu direla. Jone Arluxe. Ba, beti behar da etxai bat, ez? Duela hainitzuktez eh, judua zen etxaia eta ono funtsian txekitzen du. Gero eh, beste agazoin bazoinatik eta Poloniako plombiera etxai bilakatu da. Eta huai, uh, Afrikako etorkinak, gure etxaiak dira, ara, problemak bat beste erabatekoak, beti behar da etxai bat hasi ban, eta etxaia etorkina. E, Bestalde, joan den ostiralian, Estatu Kontseiloak mugiztu ditu barne kontroletako sartze ukatzeak, erabaki horrekin pozik agertu dira militanteak, baina sur egoiteko beharra azpimaratu dute.